Entzutezko ulermena Ondoren Euskadi irratian, Isia Rosa Sandereari egindako elkarrizketa entzungo duzue. Lehen atala Bien bitartean ordea, jendeak bere eginkizunetan jarraitzen du, eta zenbait gainera, periferietan jarraitzen dute. Ixi arrozaz idazlea esate baterako buru belarri dabil, egunotan periferiak antolatzen. Datorren astean da astekoa, periferiak bilbon, gaur bertan aurkeztu dute prentsaurrean eta zer den kontatzeko honena berarekin hitz egitea. Ixi arrozaz handerea, arratxaldeon. Arratxaldeon, bai. Periferiak, hiriburuan, bilbon, datorren aste osoan. Bai, hori da, bueno, azte osan zehar e, egitarau gola nahiko osoa, bueno, gure ustez <laughs> egin dugu, pues, e, azte osan zehar e, astelenetik igandera bitartean izango dena, ez da? Uh -huh. zabaldu duzuen mezuetan isiar irakurri dugu periferiak ikuskezunetik harago joan nahi duten parte hartze zuzeneko uneak direla, e, uneren batean definitzen duzu ideia fabrika bezala, da periferiak? Zer da periferiak? Bueno, periferiak e, da e, kultur topaketa bat, horrela deno kulertzeko hizkuntza batean, ez da. E, e, desberdinak eh, biltzen dituena, eh, hau da, zinea, e, antzerkia, literatura, filosofia, antropologia, bueno, ziurre, <laughs> pintura, e, bueno, eta bar, ez Eta e, gure ustez, e, ikuspuntu periferiko batetik edo ertzean lanean ari diren eh, egileak e, gonbidatu, egileak eta sortzaileak gonbidatu ditugu bilbora, E, ertzean esaterakoan esaten dugu e, ertzean baino ez marginalitatean, hori, bueno, e, <laughs> azpimaratu, azpimaratzeko moduko zerbait da, ezta. Beste gauza askoren artean. Uhum. El lenda biziko edizioa, lenda biziko aldiz, e, Libornon egintzen zenuten, onelako kultur topaketa bat, onelako esperientzia, e, zer ikasi zen duten handik? Bueno, ba, gauza asko, eta, eta bat ere, zaldi berean, ez da? E, eh, gauza asko, ba, adibidez, e, konplizitateak e, sortzearen beharra, e, automatismoak austearen beharra, e, bueno, mm, horre bakoitzak e, bere isiltasun hori austeko beharra nola baita. ez sareak, e, bueno, hori kalkulatu ezinezko zerbait da, orduan, e, guk aurretik ez genekien hori sortuko zela, eta horren ere ez dakigu zer sortuko den, ez da. Mhm, baina garbi dagoena da, haren e, bigarren edizio honek baduela haren jarraipena nola baitu, beste, beste, han izan ziren sortzaile handietako batzuk berriro ere bilbon izango direlako. Bai, ala da, bueno, gaurre eh, iragarri dugun bezala, e, eh, John Bergerrek eh, ezin izango du etorri, azkenean, bueno, e, azira batean baietu zantzigu, baino, bueno, laro gehi urteko gizon bada, eta eta ezin izango du Bilbo egon, bueno, aste honetan bertan e, esan digu hor, Baino bai egongo dira Bernarda Txaga, e, Janitxelati, Bilboko antzerkiola imaginarioa, e, eta hainbat eta hainbat lagun, ez da? E, bueno, batetik egitaragoa dagoelako, baina bestetik horre sortzen joan diren konplizitate, lehen aipatzen dituen konplizitate horiek, ezta? Lehen atala amaitu da. Bigarren atala. Eta konplizitate horiek nola, nola gauzatuko dira? Alegia, eh, sortzaileak zer egingo dute, Xiar? Itzegin? Bueno, badaude, e, iru hiru atal daude, batetik, eh solasaldiak batetik solasaldiak bai. bestetik eh, topaketak deitzen diegun e, eh, mai inguruak e, ba, gure ustez ezinbestekoak diren gai eta ze mintzatuko da bertan e, mintzatuko dira bertan egileak, ezta? Eta gero, bueno, ba, irekiak dira, beraz, nahi duen guztiak, eh, nahi duten guztiak hartu dezakete parte, bertan. Mm, beste atal batek zubiak du izena? Hori da, zubiak da e, gaueko egitaragua igandean, ez ezik igandean ez ere badelako, ezta? <clears throat> Nola joan behar du mm, entzun, ikusi, kasi, esperintzea konpartitu nahi dituenak? Bueno, ba, topaketak izango dira Bilbao arten, e, bilbozarra auzoan bide, ba, e, izango dira egileen arteko solasaldiak eta gaueko egitarau hori izango da astelen eta asteartean bilborroken eta asteazkenetik aurtera e, aurrera kafe antzokian. Orduan, e, bueno, pues, iriko espazio publiko desberdinak e, erabiltzea erabaki dugu bueno hain zuzen ere irute zaigulako e, ertzean sortzen den kultur honek ere eta bueno e, eta adierazpen desberdin hauek ere ba zentroan egon behar dutela hain zuzen ere orrialde batean adibidez ertza da e, orrialde txuri batean ona txuria ez testua daukan orrialde batean ertza da testuari arnasten uzten diona esaterako ezta Mm -hmm. e, eh, Augustia Ixiar, e, eh, aizeak eraman godu, bueno, ba, behin lan antolatzeko lan guzti hartu eta gero? Ba, guk espero dugu ez, ez, eh, normalean <clears throat> e, horrelako ikuskizun handietan hori da gertatzen dena, izeak eramaten duena, ikuskizun huts bilakatzen direla eta e, ikusle edo entzuleak e, bueno, ba, horrea sartu diren bezala joaten direla etxea, ez hemen asmoa da, hain bueno, da kontrakoa, e, aizeak ez eramatea hemen gertatzen dena, eta horren e, froga bada, ba, libor hasi genuen lana, ze hau ez da eh, bakarrik. Hemen hau egin alizateko, ba, ikerketa lan handia egin behar izan dugu, irakurketa lan handia egileak sakon-sakonean ezagutzeko, eta bilbotik pasa baino beste zerbait egingo dutelakoan. Ez haien obra eta ezagutza e, nolabait eh, jendeari ezagutzera emateko. Orduan, adibidez, Libornon hasi zen lan hori ba, bilakatu da orain dokumental batean eta hau erakutsiko dugu azte artean bilu horroken estrenatuko dugu dokumental hori. Orduan, e, bueno, pues, libornon <laughs> e, zituen e, eh, aizeak eraman gure itzak. Eta, mm, geratu dira. Hori da, eta orain e, ba, bilbon den ez dakigu, baino asmoa bada jarraitzea, ez da. Bigarren atala amaitu da. Irugarre atala. Esan duzu, e, ez dela aste beteko lana, garbi dago antolatzaile bezala bintzat, eh, denbora luzeko eta eta lan sakona izango zela. Azken orduko asko geratzen zaizkizu oraindik edo ja astea besterik ez du falta? Bueno, nire ustez ja astea eta gaine irrikitan gaude asteko ikusteko e, zein gerturatuko den, bueno, ba, dagoeneko badakigu ba, kanpotik jende de jende etorriko dela eta Bilboko, bueno, pues Bilbotarrek ere parte hartuko dutela bentzat guk kalean ezagutzen dugun jendea, ezta. E, gero ikusiko dugu, baina bai, ja, ja asteko irrikitan gaude. Ze, mm bueno, pues, demora pasa ondoren lanean, eta batez ere, da, bai, izkutuko lana, e, inork ezagutzen ez duena, e, ba hori orainen egileena eta sortzaileena daitza, horretarako hori da helburuetako bat ba markoa edo testingurua sortzea ba haien lana ezautzera emateko len esan dudan bezala. Ixi hartzergatik Bilbon. Ba, Bilbo portu iria delako, hau da, bueno, indikan aipatu ez dudan ezaugarri bat, Liborno ere portu iria da. Orduan, e, Libornon, e, lehenengo edizio horretan, memoria periferikoak izena zuena, e, benuen portu irietako hainbat egile e, izan zen alde batetik modu naturalean eta bestetik ba, guk benetan gombidatu nahi genitelako edo miresten degulako e, egile hoien lana. Orduan, e, bueno, orain Bilbon bizi gara, e, hemen lanean gaudenok, eta guretzat ere ba, modu naturalean izan da Bilbon e, egitea. Eta orainkoan ere egile askok e, portu hirietakoak, e, asko portu hirietakoak dira. Mm asko. Beraz, badu bere arrazoia. Ba, <laughs> ez da e, kasualitate gutxa. Ez, ez, ez da kasualitatea. Portu bueno, bilbo galdu ditu e, portu ezaugarrietako batzu, baina zerbait geratzen da orain dikan, ez da. Orduan, e, portu ireak asunetan izango da, pues, testu ingurua. E, kuriosidade bat, lauretatik zeietara badago zerbait datorren astean? Ez, da, e, e, erabat kuriosidade interesatua da. Ja. Dela, guk saioa ordu horretan egiten dugun, pentsatu dut, igual egun ematen joan gaitezke lanean ari diren bitartean. Ja, ez, igandean, igandean dago irudipuinak eh, umeentzat, posterdietan, kafean zukian. Baina gainontzeko egunetan dena arratzeleko zazpiretan hasten da, eta gauean gehienetan, salgu espen bat kenduta, gaueko amarretan. Amarretan, beraz, behin bukatuta gero, joan berko dugu joatekotan. Hori da. Ixi arrozaz, eskerrik asko eta dena ondo joan da dila. Eskerrik asko. Entzutezko ulermena amaitu da.